Elkarte feministek antolatu zuten elkarretaratzera dei egin zuen Iruñako erriko etxeak besta garaian iragan bortxaketa baten salatzeko. Baionako talde feministek elkartasun uolde berdina espero dute aurten besta zalean partetik berrikuntza gainera aurten Baionako erriko etxea parte zibila aurkeztuko dela bortxaketa bat gertatzen balin bada aurrera pausua baina urgunago joan berdela errandute elkarte feministen kolektiboak, Amaia Fontan, zutik elkarteko eta kolektiboko kidea. Berria, aski berria da, beraz, uh, eh, biztanda berko dugu setasun gehiago, uka, alere, guk antzinamendu bezala konsideratzen dugu, azkenean erriko etxeak, parti zibil eh, bezala eh, agertzea. Aintzinamendu handia da, orai eh, guri da uh, elgarrekin ikustea nolazko gauzatuko den eta eh, justu mobilizazioetan parte hartuko duen ere uh, ala ez, etxeak. Bortxak eta baten txalatzeko hain bezain bat izan behar gira Iruñan milaka hiende izan ziren uh, azken txan ferminetan eta hori da nahi duguna. Instituzioek gune bat dedikatuko dute xaukaian egunero ostegunetik igandera bortizkeria seksist telebistan txalaketa egiteko lekua izanen da gaueko behatziak arte, horrez gaine elkarteetan ere sustengua eta informazioa ekarriko da biktima guzieri.